แนะนำบทอัลมุมตาฮีนะ บทนี้เป็นบทบาดานิยะมีสิบสามองค์การ ในตอนต้นของบทถูกประทานลงมาเป็นการตำหนิฮะดิษอิบนูอบีบัลตาขณะที่เราเขียนหนังสือถึงชาวมักกะแจ้งให้ทราบว่าท่ารอซูลอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม ได้เตรียมตัวเพื่อพิชิตนครมักกะแล้ว นอกจากนี้พระองค์ยังได้กล่าวถึงระเบียบ ว่าโดยการให้ความสนับสนุนแก่ศัตรูของอัลลอฮ์พร้อมกับได้ยกอุทาหรณ์ในเรื่องของนบีอิบรอฮีมและบรรดาผู้ศรัทธาในการปลีกตัว ในการปลีกตัวของพวกเขาออกจากพวกมุชริกีนและได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้าน เพื่อสังหารบรรดามุสลิมและระเบียบเกี่ยวกับบรรดาผู้ศรัทธาหญิงผู้อพยพบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวเตือนไม่ให้ความสนับสนุน บรรดาศัตรูของอัลลอฮ์ซึ่งพวกเขาได้ทำร้ายผู้ศรัทธา จนกระทั่งเป็นเหตุให้มีการอพยพละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน บทนี้ได้ชี้แจงถึงความใกล้ชิดความเกี่ยวพันทางญาติและความเป็นมิตรกันในการดำรงชีวิตอยู่นี้ จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่มนุษย์เลย ในวันกิยามะ นอกจากการศรัทธาและการงานที่ดี บทนี้ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นต้องสอบสวนบรรดาผู้ศรัทธาหญิงที่ลี้ภัย และไม่ได้ขับไล่ผลักไสพวกเธอไปหาพวกปฏิเสธ เมื่อเป็นที่ประจักษ์ถึงความศรัทธาของพวกเธอ และไม่ได้ลงความเห็นว่านางอยู่ในความคุ้มครองของพวกปฏิเสธศรัทธาแล้ว ได้กล่าวถึงข้อชี้ขาดการทำสัญญาของพวกสตรี กับท่านรอซูลสลลลอฮฺอะลัยวะสลัมและเงื่อนไขการทำสัญญานี้บทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนบรรดาผู้ศรัทธาไม่ให้ครบบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตร สาเหตุแห่งการประทานบทนี้ขณะที่ท่านรอซูลสลลลอฮุอะลัยวะสลัมได้จัดเตรียมกำลังเพื่อพิชิตนครมักกะอยู่นั้นฮาดีบอิบนูอบีบันตาได้ส่งสารไปยังชาวมักกะเพื่อแจ้งข่าวให้พวกเขาทราบว่าท่านรอซูลสลลลอฮุอะลัยวะสลัมตั้งใจที่จะบุกพิชิตพวกท่าน ดังนั้นขอให้พวกท่านระมัดระวังไว้ด้วย สารฉบับนี้ได้ถูกส่งไปกับหญิงผู้เดินทางคนหนึ่ง แล้วเราทรงประทานองค์การลงมาให้ท่านรอซูลสลลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจึงได้ส่งอาลีอิบนูอบีตอลิฟสุเบตและอัลมิกดาดออกติดตามไปโดยกล่าวว่า พวกท่านจงออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งชื่อ เราบอทอดซึ่งอยู่ห่างจากนครบารินาประมาณ 12ไมล์ ณที่นั้นจะมีหญิงเดินทางผู้หนึ่งอยู่ในกระโจมบนหลังอูดมีสารอยู่กับพวกนาง พวกท่านจงเอาสารมาจากนางแล้วนำมาให้ฉัน ดังนั้นพวกเขาจึงออกไปจนกระทั่งถึงสวนและได้พบและพูดกับนางว่าจงเอาสารมาให้เรา นางได้พูดตอบว่าสารไม่ได้อยู่ที่ฉัน พวกเขาจึงพูดกับนางอีกว่า จะเอาสารออกมาหรือให้เราเปลื้องเสื้อผ้า นางจึงส่งสารออกมาจากผมเปียกของนางแล้วเราได้เอาสารนั้นมามอบให้ท่านนาบีสลลลอฮุอะลัยวะสลัมปรากฏเป็นสารจากฮะดีษถึงมุชริกีน ชาวมักกะจีท่านรอซูลจึงกล่าวว่าอะไรกันนี่ฮะดีษเขากล่าวว่าโอ้ ท่านรอซูล โปรดอย่ารีบตัดสินแก่พวกฉันเช่นนั้น ความจริงฉันเป็นผู้มีข้อผูกพันกับพวกปุเรส และฉันไม่ได้เป็นชาวกุเรสและผู้ที่อยู่กับท่านที่เป็นชาวพวกมูฮายรินนั้น พวกเขาก็ได้มีญาติใกล้ชิดคุ้มครองพวกเขา และทรัพย์สมบัติของพวกเขาที่อยู่นครมักกะดังนั้นเมื่อโอกาสแห่งการเกี่ยวดองทางญาติได้พลาดไปจากฉัน ฉันก็ใคร่ที่จะหาที่ยึดเหนี่ยว เพื่อคุ้มครองญาติใกล้ชิดของฉันและฉันไม่ได้ทำเช่นนั้น เป็นการปฏิเสธศรัทธาหรือกลับจากศาสนาของฉันแต่ประการใด และมิได้พอใจต่อการปฏิเสธ หลังจากเข้ารับนับถืออิสลาม แน่นอนท่านย่อมทราบดีว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงลงโทษแก่พวกเขาแท้จริงสารของฉันนี้จะไม่ช่วยเหลือพวกเขาแต่อย่างใดในการให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงช่วยเหลือท่านให้มีชัยชนะ เหนือพวกเขาอย่างแน่นอน ท่านนาบีสลลตลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ตอบว่า ใช่ อุมารรดีลลอฮุอันได้กล่าวว่า โอ้ท่านรอซูลปล่อยฉันฟันคอมูนาฟิกคนนี้เถิดท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่า แท้จริง เขาได้เข้าร่วมในสมรภูมิบาดัตใครจะล่วงรู้ได้บ้าง ที่อัลลอฮ์ทรงสอดส่องดูแลชาวสมรภูมิบดัดอุมารจึงกล่าวว่า พวกท่านพึงปฏิบัติตามที่พวกท่านได้ประสงค์เถิด แน่นอน ฉันขออภัยโทษให้แก่พวกท่านแล้ว ดังนั้นบทนี้จึงถูกประทานลงมาบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอายุฮัลลดีนอามานูลาตัตตคิดูอาดูวีวะอาดูวะคุมอวลียาอัตุลกูนอิลัยฮิมบิลมวัดดะวะกัด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 และทั้งๆทที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสัจธรรมที่มาอย่างพวกเจ้า โดยที่พวกเขาขับไล่รอซูลและพวกเจ้า เนื่องจากพวกเจ้าศรัทธาต่อลอพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า หากพวกเจ้าได้เคยออกไปต่อสู้ในแนวทางของข้าและแสวงหาความโปรดปรานของข้า ดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้คบพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตร โดยที่พวกเจ้าซ่อนความรักใคร่ต่อพวกเขาอย่างลับ และข้ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าปิดบัง และสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผย และผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทำเช่นนั้น แน่นอนข้าได้ให้เขาหลงออกจากทางอันเที่ยงธรรมแล้วอิยักฟูคุมยคูนูลคุมอาดาวยบสุูอิลัยคุมไอเดียหุมวอัลซินตะหุม หากพวกเขามีสภาพดีกว่าพวกเจ้า พวกเขาก็จะแสดงตัวเป็นศัตรูกับพวกเจ้า และจะยื่นมือของพวกเขาไปทำร้ายพวกเจ้า และลิ้นพวกเขาก็จะกล่าวร้ายสาบแช่งและพวกเขา ใคร่ที่จะให้พวกเจ้าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้า และลูกหลานของพวกเจ้า จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเจ้าในวันกิยามะพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้า แล้วล้อนั้นทรงสอดส่องในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من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 เราขอปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาของพวกเจ้า และการเป็นศัตรูและการเกลียดชังระหว่างพวกเรา กับพวกเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้ว และจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าพวกเจ้าจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์องเดียว นอกจากคำกล่าวของอิบรอฮีม แกบิดาของเขาที่ว่า แน่นอน ฉันจะขออภัยโทษให้แก่ท่านทั้งๆทที่ฉันไม่มีอำนาจใด ๆ จะช่วยท่าน ให้พ้นจากการลงโทษ จากอัลลอฮ์ได้ โอ้พระผู้อภิบาลของเรา แด่พระองค์ท่านเท่านั้น เราขอมอบหมาย และยังพระองค์ท่านเท่านั้น เราขอกลับตัว และยังพระองค์ท่านเท่านั้นคือการกลับไปโอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์อย่าทรงให้เราเป็นที่ทดสอบ ของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเรา แท้จริง พระองค์ท่าน เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณความจริง ได้มีแบบอย่างอดีงามในพวกเขาสำหรับพวกเจ้าแล้ว แก่ผู้ที่หวังในการตอบแทนของอัลลอฮ์และวันสุดท้าย และผู้ใดถินหลังให้การศรัทธาแท้จริง อัลลอฮ์คือผู้ทรงพอเพียงผู้ทรงได้รับการสรรเสริญอัสลลอฮฺอัยยะจอัลบัยนกุม วะบัยนัลลดีนอาดัยตุม มินฮุมมวัดดะวัลลอฮฺกดีร والله غفور رحيم บางทีอัลลอฮ์อาจจะทรงทำให้เกิดความรักใคร่ระหว่างพวกเจ้ากับบรรดาผู้ที่พวกเจ้าถือเป็นศัตรูในหมู่พวกเขา แล้วล้อเป็นผู้ทรงอานุภาพ แล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله ไม่ได้ห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องศาสนา และพวกเขาไม่ได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้า ในการที่พวกเจ้าจะทำดีกับพวกเขา และให้ความยุติธรรมแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่ยุติธรรมทั้งหลาย إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون แต่ว่าลอทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องศาสนา และขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้า และช่วยเหลือให้ขับไล่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะผูกมิตรกับพวกเขา และผู้ใดผูกมิตรกับพวกเขา ชนเหล่านั้นเป็นผู้อาธรรม يا أ ล ه ا الذين آ นูอิดาจาอัคุมุลมุ ن ا ت م ه ا ج ر ฮา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 โอ้ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อบรรดาหญิงผู้ศรัทธาลี้ภัยมาหาพวกเจ้า ก็จงสอบสวนพวกนางก่อน อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในการศรัทธาของพวกนางครั้นเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าพวกนางเป็นผู้ศรัทธา ก็อย่าได้ส่งพวกนางกลับไปยังผู้ปฏิเสธศรัทธา เพราะพวกนางไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขา และพวกเขาก็ไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกนาง และจงจ่ายคืนให้แก่พวกเขา สามีเดิมที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาสิ่งที่พวกเขาได้จ่ายไปสินสอดจะไม่เป็นบาปอันใดแก่พวกเจ้าที่จะแต่งงานกับพวกนาง เมื่อพวกเจ้าได้แก่พวกนางซึ่งของมั่นของพวกนาง และอย่านวงเหนียวพันธาการแต่งงานของบรรดาหญิงผู้ปฏิเสธศรัทธาและจงขอคืนในสิ่งที่พวกเจ้าใช้จ่ายไป และให้พวกเขาขอคืนสิ่งที่พวกเขาได้ใช้จ่ายไป นั่นคือข้อตัดสินของอัลลอฮ์พระองค์ทรงตัดสินในระหว่างพวกเจ้า แล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณและ فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون และถ้าคนใดในบรรดาพัญญาของพวกเจ้าหนีออกไปสู่พวกปฏิเสธศรัทธาแล้วคันเมื่อพวกเจ้าสามารถแก้แค้นริบทรัพย์คืนมาได้ก็จงจ่ายคืนให้แก่ผู้ที่บรรดาพัญญาของพวกเขาหนีไปเท่ากับจำนวนที่พวกเขาได้จ่ายไป และจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์เถิด يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم โอ้นบีเอ๋ย เมื่อบรรดาหญิงผู้ศรัทธาได้มาหาเจ้า เพื่อให้สัตยาบันแก่เจ้าว่า พวกนางจะไม่ตั้งภาคีใดๆ ต่ออัลลอฮ์และจะไม่ขโมย และจะไม่ละเมิดทางเพศ และจะไม่ฆ่าลูกๆของพวกนาง และจะไม่นำมาซึ่งการใส่ร้าย โดยการเสกสรรลูกของคนอื่นให้เป็นลูกของเขา และจะไม่ขัดขืนคำสั่งของเจ้าในเรื่องดีงาม ดังนั้นจงรับการสัตยาบันของพวกนาง และจงขอต่ออัลลอฮ์ให้ทรงอภัยแก่พวกนาง แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอยาอายุัลลดีน อามานู ลาตะตวัลลูกอมันกบิบัลลอฮุอะลัยฮิมกัดยาอิิสมน قد يئسوا من الآخرة كما ي ئ ฟ ا ل ك มิน อัศฮาบิลกุบูร โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้เอากลุ่มชนที่อัลลอฮ์ทรงกลิ้ว ต่อพวกเขาไว้เป็นมิตรสหาย แน่นอนพวกเขาหมดหวังต่อวันประโลกแล้ว เสมือนกับที่พวกปฏิเสธศรัทธาหมดหวังต่อการฟื้นคืนชีพของชาวสุสาน